NXS Podcast. Dobar dan i dobrodošli na NXS Web Radio Podcast. Moje ime je DJ Nexus i dobrodošli u još jednu epizodu našeg serijala 1.1. Ovoga puta pričat ćemo o strahu i kako da se suočite sa strahom. I krećemo prvo od definicije, ukoliko ima vas koji ne znate šta je strah. Strah je primarna emocija koja nastaje uslijed opažanja ili očekivanja stvarne ili zamišljene opasnosti ili ozbiljne pretnje. To je urođena genetički programirana reakcija na preteći ili bolan stimulans. Na fiziološkom planu ispoljeva se u ubrzanom radu srca, porastu tonusa e, mišića, povišenom krvnom pritisku, lučenju adrenalina, ubrzanom disanju, sušenju usta i tako dalje. Što se tiče samog ponašanja, manifestuje se karakterističnim držanjem tela, koje je biološki svrsishodna signalna reakcija na opasnost. Praktično ne postoji nijedna osoba koja se nikada nije suočila sa strahom, pošto strah zadaje brojne simptome koji nam onemogućavaju normalan život, moramo da naučimo kako da se prema njemu postavimo. Strah je emocija koja nas izbacuje iz naše zone komfornosti. Da bismo mogli adekvatno da se suočimo sa strahom, bitno je da saznamo zašto nam se određeni strah pojavljuje. Kada znamo uzrok svojih strahova, tada možemo da umanjimo njegovu vrednost, odnosno da ih oslobimo. Praktično mnogo bolja opcija je suočiti se sa strahom. Dopustiti sebi da prođemo kroz njega nastavljajući da radimo ono u čemu nas on sprečava. Kvalitet našeg života je duboko povezan sa emocijama koje imamo u sebi i sa kojima provodimo dane. Iako je na nama izbor koju ćemo emociju svakog dana odabrati kao prioritetnu. Sve na što se fokusiramo, to i raste. Ako nam je fokus sve vreme na strahu, tada će on postajati sve veći i jači. U protivnom, ako usmerimo svoj fokus na stvari koje u životu želimo da postignemo, strah će predstavljati samo jednu malu stepenicu koju trebamo preći kako bismo došli do onoga čega težimo. Kako se suočiti sa strahom? Verovatno se pitate. Da li je moguće pobediti strahove, pitaju se mnogi. U samoj formulaciji pitanja sadržan je i uzrok problema. Odgovor je praktično ne. Strahove ne možemo pobediti, ali ih možemo prevazići. Zašto? Ako govorimo o borbi, to podrazumeva da u konfliktu učestvuju dve strane. Pobeda jedne strane podrazumeva poraz druge. Znači, ako govorimo o strahu, pobediti strah načelo bi pobediti odneti pobedu nad sobom, odnosno poraziti sebe. Ako ne možemo već da ga pobedimo, ako ne možemo ga potisnemo, onda šta možemo da učinimo s njim? Bez obzira o kojoj vrsti straha pričamo, da li su fobije u pitanju, panika ili nešto slično, postoji jedan jedini konstruktivan način za tretiranje straha, a to je suočavanje. Za razliku od potiskivanja i negiranja, suočavanje sa strahom podrazumijeva prihvatanje straha, odustajanje od izbjegavanja onoga čega se bojimo, a to bi podrazumevalo sljedeće. Pod 1. Promenu stava prema strahu. Podrazumeva prihvatanje ideje da strah nije opasan, već samo neprijatan, da se može podneti, da sam po sebi ne dovodi do bolesti telesne ili duševne, te da se može prevazići jedino suočavanjem i izlaganjem, a nikada izbjegavanjem i potiskivanjem. Pod 2 dolaženje do saznanja čega se zaista bojimo. Mi se nikada ne bojimo same situacije kao što su, na primjer, vožnja liftom, povišen puls, pogled sa visine, javni nastup, intervju za posao i tako dalje, već je značenja koje pridajemo tim situacijama. Na primjer, ako vam je bitan raz, ako idete na neki razgovor za posao i taj posao vam je jako važan, na primjer voljeli biste da radite upravo taj posao, svakako kad budete išli na taj intervju ili razgovor imat ćete znatno veću e, tremu nego da je na primjer neki posao koji vas ne zanima toliko i želite samo eto, da nađete nešto čisto da biste počeli da radite i zaradili neki dinar. Po tri, prihvatanje da se strah ispolji u celosti. To podrazumeva izlaganje situacijama u kojima osjećamo strah, to jest dopuštanje da se strah pojavi i ostajanje u situaciji dok on ne prođe. Na taj način dokazujemo sebi da sam strah po sebi nije opasan i da ga možemo podneti i da ako se plašimo ne znači nužno da je sama situacija opasna. Šta možemo izvući kao zaključak? Kako prevozići taj strah? Analizirajte svoj strah može li vam nauditi na bilo koji način. Ako ne može, onda ne postoji ništa čega bi se realno trebalo plašiti. Na primjer, Zemija vam generalno ne može nauditi ukoliko je ne dirate ili ne izazivate. Također važi i za paukove ili neke druge životinje, obzirom da su fobije od takvih životinja najrasprostranjenije na planeti. Pokušajte postepeno da smanjujete osjetljivost na ono čega se plašite. Posjetite sebe da je fobija racionalni pogled, i da je on u većini slučajeva preuveličan. I ono što je najvažnije, promenite način razmišljanja o tome i promenite način na koji e, se postavljate u takozvanoj strašnoj situaciji. Možete da kontrolišete svoje misli. Pošto ste u mogućnosti da svesno razmišljate, neka pozitivne misli prolaze kroz vašu. um. Kad god negativna misla ili strah okupira vaš mozak, jednostavno odlučite da ga zustavite i promenite u nešto dobro. S ovim komentarom bi ujedno i završili ovu našu današnju kratku emisiju 1 na 1 posvećenu strahu. Stavit ćemo u opis e, link ka sajtu gdje se nalaze sve fobije, trenutno dokumentovane. Nadam se da ćete moći nešto od ovoga da primenite, ukoliko postoji, e, imate neki strah, neki iracionalni strah od nečega i nadam se naravno da vam je ova misija bila korisna kao i sve prethodne. Hvala vam što ste odvojili vreme i bili sa nama. Naravno, ostanite uz NXS Web Radio podcast i do nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav i čao, čao, čao! NXS